Book 2 83 83 წარსული მესამე წარსული 3 ტელეფონზე დარეკვა ტელეფონზე დარეკვა დავრეკე დავრეკე სულ ტელეფონზე ვლაპარაკობდი სულ ტელეფონზე ვლაპარაკობდი. შეკითხვა. შეკითხვა. ვიკითხე. ვიკითხე. სულ ვკითხულობდი. სულ ვკითხულობდი. თხრობა. თხრობა. მოვყევი. მოვყევი. სულ ვყვებოდი. სულ ვყვებოდი. სწავლა. სწავლა ვისწავლე ვისწავლე მთელი საღამო ვსწავლობდი მთელი საღამო ვსწავლობდი მუშაობა მუშაობა ვიმუშავე ვიმუშავე მთელი დღე ვიმუშავე მთელი დღე ვიმუშავე ჭამა ჭამა ვჭამე ვჭამე საჭმელი სულ შევჭამე საჭმელი სულ შევჭამე